Me acostumbra el shower, ya no patea. Me llegan a casa, no se capea. Solo modelos como barea. Multiplica el cienes en la tarea. Yo soy el cacique en tu propia aldea. Algo más que todo lo que te rodea. No te la creas. Recuerda que Curry la mete. Hasta que Lebron lo caldea baja pa' la cuesta. Cando con la orquesta, cabrón en la cesta. Yo nunca estoy abajo en las apuestas, y menos en esta. Ni la Vico que de la recta final estamos en el final de la recta. El diablo me inyecta y sacó la que son y los acuesta. Otro que se cae por la fuerza de gravedad. Otro más por si sobrevive de casualidad. Refuta mi tesis, cabrón, y te vamos a dar sí. No he metido un gol y tengo cristianos orándole a Messi. Tú roncas, cabrón, y tú no vives así. Tú no vives así. Tu se pasa pendiente de mí. Pendiente de mí. Me llama para darle y le digo que sí. Ya, soy un hijo de puta desde que nací. Yeah, yeah, yeah. Tú cabrón y tú no vives así. Tú no vives así, no vives así. Tu beba me llama y le digo que sí. Le digo que sí, le digo que sí. no voy a cambiar, yo siempre he sido así. Siga aquí, siga, soy siga. Soy un hijo de puta desde que nací. Así. Barbie, tú no vas a meterle al beat. Pero como que volví yo no entiendo Si yo nunca me fui Más duro que el bicho mío Jode conmigo y sale partido tengo un par de hijos, par de sobrinos El que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambié la fama por admiración Nunca me quedo sin munición. Quieren frontear, pero no tienen condición. Sigo mi vida vivo, cabrón. Siempre activo en mi maquinón. Salí solito del callejón y le compro una mansión a mami de un millón. Tengo la grasa, tengo el piquete que mueve la masa. Soy fiel a mi disquera, por eso todo el mundo pregunta qué pasa. el suena, ey, por más que lo bloqueemos. Arcángel llena todos los conciertos y nosotros no los tenemos. Tú ronca cabrón y tú no vives así. Tú no vives así, no vives así. Tu mamá me llama y le digo que sí. Le digo que sí, digo Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así. No, Soy y tú no vives así. Tú no vives así. que vas se pasa pendiente de mí. Pendiente de mí. Me llama para darle y le digo que sí. Le digo que Soy un hijo de puta desde que nací. salimos de noche con todos los muchachos puestos para la insecterías. Estos cabrones me roncan de palo y nosotros dueños de la ferretería. Andamos con todos los rosarios sin saber el Ave María. Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan y están como Mick sin batería. No fallamos un gancho, hoy si me tomo el engancho. Nos metemos a tu rancho y en la cara te hacemos un hueco ancho. Que sí, sin maleante. Cabrón, yo no sé, lo que sé es que los nervios necesiten después de dos percocés. Hoy no hay excusa. Y si se saca, se usa. Si mi 40 fuera Versace en la cara, te hacemos una medusa. La noche es confusa. Y si conmigo te cruza, cabrón, te vamos a dejar brincando como en el Lola Palusa. Marihuana, la juca pastilla. La cubana que de lejos brilla. Hoy te ponemos en capilla. Aunque andes con la familia comiendo empadilla. Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo. Si no te pillo en PR, te pillan los dominios Uh-uh. Austin, baby. Oh, shit. Bad. Bunny, el conejo malo. Y yo soy el duende malvado. Hear this. Music. O sea que nos quedó cabrón. Díselo, Luyan. Mambo Kings. Brrr.